sektor emisije o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Poštovani slušatelji, dobrodošli još jednu emisiju o civilnom društvu i savjetima građana. Danas nam je gošća ovdje Valentina Mesarić iz e, Karlovačke ekološke organizacije Ekopan. Bok. Bog. A tema nam je uključivanje e, srednjoškolaca u aktivnosti udruga. Pa kako se srednjoškolci uključuju u udruge? Jesu li uopće zainteresirani za uključivanje u udruge? U vašu udrugu su se neki srednjoškolci uključili. Potvrdan odgovor na sva tvoja pitanja do sada. Evo ja ću kratak uvod, pošto je jedna od glavnih aktivnosti ekološkog društva PAN edukacija. E, naša edukacija je uglavnom usmjerena prema osnovnoškolcima, srednjoškolcima, čak i djece vrtičke dobi. Tako smo e, prije dvije godine krenuli u jedan program edukacije edukacije srednjoškolaca i to prirodoslovne škole na Gazi u Karlovcu. Ok, krenuli ste sa ovim Patrolama, po pa čem se tu konkretno radi? E, suradnja sa srednjoškolcima je krenula suradnjom sa znači, prirodoslovnom školom na Gazi E, konkretno sa voditeljicom stručne prakse ekoloških tehničara. Iz razgovora sa voditeljicom stručne prakse došli smo do toga, e, došli smo do toga da postoji interes e, da se srednjoškolcima pruži izvan institucionalno obrazovanje i to radom i njihovim prilogom e, e, u radu e, civilnog sektora. Osmislili smo program pod nazivom Stručna praksa i ekopatrola i u rad stručne prakse i ekopatrole uključili smo treće razrede, to je treći razred ekoloških tehničara. Ekopatrola je zamišljena kao jednomjesečno, na bazi jednomjesečno ili dva puta mjesečno mala grupica zainteresiranih učenika na biciklima sa biciklem obilazi kvartove u gradu Karlovcu i zamjećuje ekološke probleme. Znači, prije same ekopatrole, dok oni ne postanu svjesni što treba primijetiti u okolišu, šta su to uopće zagađenja i ekološki problemi, kreću sa programom stručne prakse. Znači, e, sama stručna praksa je e, zamišljena na način, mogu prvo malo o stručnoj praksi pa ću onda ekopatrole. znači, samo morali, njezin nastavak. Znači, znači, vi ste morali prvo educirati mlade na šta baciti pažnju. E, mladi su na samom početku, kada kreću na stručnu praksu. Podijeli smo ih na par radnih grupa i sve te grupe su imale e, uvodna predavanja. Na tim uvodnim predavanjima e, upoznati su općenito sa radom civilnog društva i pojmovima civilnog društva. Zatim e, su upoznati, pošto oni stručnu praksu obavljaju kroz servis zelenog telefona, znači sa voditeljem zelenog telefona koji je servis za građane koji primijete okolišne probleme, pa su onda upoznati i sa osnovnim principima rada servisa zelenog telefona i sa osnovnim pojmovima, kategorizacijom po, E, poziva, vrstom problema. I nakon što su e, odslušali ta uvodna predavanja, krenu, e, krenule su sa praksom na individualnim slučajevima zaprimljenim za, na zeleni telefon. Znači svaka grupa je nakon uvodnih predavanja dobila jedan slučaj koji smo mi primili na zeleni telefon, znači to nisu izmišljeni slučajevi, to su realni i stvarni slučajevi. Lakše slučajeve smo obrađivali na početku stručne prakse, pa smo onda kretali ka težim slučajevima koji zahtijevaju više rada i više provjere, veći kapacitet znanja i veći rad pravi veću požrtvovnost pri rješavanju. Znači, učenici su zaprimili poziv, naučili su ispunjavati obrazce. Nakon ispunjavanja obrazaca i kategorizacije poziva su upoznati sa zakonskom regulativom specifičnom uz taj poziv. nakon toga su izlazili na teren, vidjeli taj slučaj, znači vidjeli da li je slučaj uopće pravomoćan ili nije, znači da li je izmišljen ili je stvarno realan E, i nakon toga su pisali dopise razno raznim nadležnim institucijama, pokušavali riješiti slučaj kroz akcije, ako je manji slučaj, te ga u konačnici i zaključili. Ako je slučaj bilo moguće riješiti, riješili smo ga do kraja, ako ne, slučaj je ostao otvoren i rješavao se i tijekom cijele godine. može reći otprilike neke konkretne slučajeve o čem se radilo, na koji način su onda to poslije učenici rješavali? Evo mogu recimo dati par primjera imamo grupa, znači e, jedna grupa je e, zaprimila je slučaj paljenja otpada u mrzljakima Draganičkim. E, nakon što smo primili tu dojavu, već kao, kako sam rekla ispunjeni su ovi prvi koraci, otišli smo na teren, e, razgovarali smo sa susjedima, to je bio jedan e, tipičan primjer e, loših susjedskih odnosa koji se vuče već godinama. Morali su se upoznati sa tim primjerom. Znači susjed je palio otpad koji je dimio i bacao je pepel i smrad se širio ostalim susjedima. Da su susjedi i susjedske, dobri susjedski odnosi, to bi se dalo riješiti njihovim razgovorom. Ovdje je trebao nekak, ovdje je trebala jedna treća osoba koja je razgovarala i sa susjedom koji je palio otpad i sa susjedima koji su se žalili prije nego što se zovu nadležne institucije. Znači nama je u cilju prije nego što se ikome dalje ide nekakvim višim instancama žaliti, pokušati riješiti slučaj samostalno, znači sa ljudima, jer su obično ljudi koji rade problem. Ako se da riješiti, da se riješiti odmah u startu. I onda se, znači, tamo izrazgovaralo sa susjedima, desila se jedna pomirba i recimo više se ne pali tamo otpad. To je, znači, bio jedan početni slučaj, najlakši njima i najjednostavniji čisto da vide na koji način razgovarati s ljudima, na koji način pristupiti rješavanju problema. Ima i sljedeći, mogu evo navesti još... ozbiljni, da. Da, ozbiljni jedan slučaj bi recimo bio grupa je imala, pošto Karlovački zeleni telefon znači rješava u, i u Karlobagu slučaj. Jedan to je bilo rušenje zelenila u ime gradnje. Tamo nismo izašli na teren jer je bilo predaleko, nego su nakon tih obaveznih dijelova, što je ispunjavanje obrazaca i upoznavanje sa zakonskom regulativom, su se slali dopisi direktno nadležnim službama jer je jedan građevinar gradeći zgradu znači e, na, na, na, javnom, na javnom prostoru e, išao rušiti i zelenilo. Slanjem dopisa nadležnim službama, komunalnim redarima i zelenilu uspjelo se zaustaviti rušenje zelenila. Znači jednostavno slanjem dopisa bez izlaska na teren. Tako je riješen i taj slučaj. Ima slučajeva koji su još i dan danas otvoreni koji, koji se nisu uspjeli zatvoriti na praksi. Znači nakon svih tih nekakvih prolaska kroz sve te slučajeve, kroz praktične dijelove, izlaske, krenulo se na sam grad Karlovac i na ekopatrolu. Donacijom udruge domaći, ekološko društvo panje je uspjelo nabaviti par bicikala. Ekopatrola je zamišljena na način da se biciklima znači obilaze uska područja grada gdje se može sa biciklima, sa učenicima. Nakon znači svih ovih usvojenih znanja što su to ekološki problemi, pokušalo se utjecati na to da učenici sami pokušaju prepoznati i pronaći taj ekološki ekološki problem. Znači sa učenicima se biciklima krenulo u obilazak grada u određene kvartove pošto se u jednoj ekopatroli ne stigne preći cijeli grad i učenici su registrirali i zapisivali sve uočene ekološke probleme te su po njima, po uočenom i slali nadležnim službama znači obavijesti o zamijećenom u gradu. u tim ekopatrolama u kojima smo išli, kako je grad ipak sistem u kojem funkcionira i, komunal, e, i komunalna služba i sve ostalo, to nije toliko, nije područje u kojem se mogu naći veliki ekološki incidenti, više su to područja koja nisu paskom tih komunalnih službi. No, međutim, u gradu se da primijetiti glomazni otpad u vrijeme kada ga nema, odbačeni otpad na obalama rijek, bilo je raznih paljevina koje su primijetili. A e, se odzivaju komunalne službe kad ih učenici, odnosno vi iz pana zovu, koliko ozbiljno prihvaćaju sa te... Naša iskustva su, naša iskustva sa kako kojom službom su vrlo različita. Ja osobno iz iskustva zelenog telefona suradnju sa eh, vodopravnom inspektoricom mogu izrazito pohvaliti naš odnos. Dok recimo sa nekim inspektorima, građevinskim inspektorima, inspektorima zaštite eh, okoliša su ti odnosi, oni uopće ne odgovaraju recimo na naše dopise ili odgovaraju nakon godinu ili dvije. Komunalni redari nam se još nikad nisu javili na naš upućen dopis, uvijek im šaljemo požurnice. Ovo je žalostan slučaj Karlovačke pivovare. Nakon Karlovačke pivovare se recimo situacija drastično promijenila. Na naš svaki dopis upućen i naš svaki prigovor i nekakav problem u okolišu koji je zamijećen od strane građana se puno ažurnije i mogu reći gotovo u 90% slučajeva dobivamo odgovore. Dakle, ono bilo je potrebno da se dogodi ovak jedna ozbiljna tragedija pa da se potakne nadležne službe. Evo mi sad jednu malu pauzu napraviti pa ćemo onda Ajde. nastaviti. dalje smo s Valentinom Mesarić iz Ekopana, pričamo o uključivanju srednjoškolaca u aktivnosti udruga i u prvom dijelu smo pričali nešto o stručnoj praksi kako se odvija u ekološkoj udruzi PAN, pa e, možeš mi reći šta srednjoškolci misle o ovakvom vidu stručne prakse? Koliko su oni zainteresirani općenito za ovakvo uključivanje u rad ekološke organizacije PAN? Pošto je ovo sad završila druga sezona, znači e, stručne prakse, na kraju svake sezone radimo na uzorku koji je pohađaju stručnu praksu mini anketu, evaluaciju znači same provedbe. Najviše primjedbi učenici imaju na manjak terenske nastave. Znači njihova je želja da bude što više terenske nastave. Inače sam sustav upoznavanja sa radom civilnog društva i mogućnošću aktiviranja u civilnom društvu njima je izvrstan, ocijenili su izvrsni. Jedini nedostatak je manjak e, terenske nastave. Znači oni bi više htjeli više slučajeva, više na terenu. To im je svakako u cilju razgovorom unutar društva društva, članovima društva koji provode praksu, mi smo ustanovili da ćemo to sve nadoknaditi ekopatrolama po gradu. Znači više bicikliranja i obilazka grada na, na biciklima i upoznavanja sa ekološkim problemima grada. I kako im se sada dopalo taj terenski dio, vožnja biciklima po gradu? E, izrazito smo zadovoljni time što su učenici sve naučeno na teorijskim predavanjima, znači na samim predavanjima i o ekološkim problemima primijenili u praktičnom dijelu. Znači uspjeli su prepoznati sve ekološke probleme e, na koje smo naišli u gradu i izlaskom na sami teren, znači provjerom tih slučajeva. Htjela bi još e, spomenuti da su i voditelji stručne prakse i članovi PANA e, na kraju godine, znači završetkom stručne prakse, sve grupe su na kraju nastavne godine znači dobile e, nekakav izmišljeni slučaj i morali su ga samostalno znači riješiti bez ikakvog upliva voditelja stručne prakse. I rezultati završnog testa su pokazali da su učenici uglavnom savladali postupak rješavanja zaprimljenih slučajeva, te su pokazali samostalnost u radu, dobro su utvrdi redoslijed postupanja i sve sastavljene dopise koje su trebali prilikom tog testa napraviti e, su odgovarali normama postupanja zelenog telefona. Dakle, učenici su primijenili naučeno gradivo odlično. Kako je sa ostalima mladima koji bi se htjeli uključiti u ekopatrole? Na koji način se mogu priključiti ekopanu u ovome sustavu monitoriranja ekoloških incidenata i nepravilnosti u gradu Karlovcu, Karlovačkoj županiji. Ekopatrola nije zatvoreni sustav samo za ekološke tehničare, on je krenuo od ekoloških tehničara kao najbližih djelatnostima naše udruge, ali je otvorena e, za sve zainteresirane aktiviste srednjih škola. Znači bilo koji školac u gradu Karlovcu E, može nazvati e, i javiti se, doći osobno u ured e, ekološkog društva Pana Strugu 1 na Gazi ili nazvati na naš telefon 614063 i priključiti se ekopatroli, utrošiti svoje slobodno vrijeme sudjelovanjem u ekopatroli, znači naučiti nešto o aktivizmu i sudjelovanju u rješavanju ekoloških problema grada. To bi nam bilo jako drago. Za sada je ta suradnja znači okrenuta isključivo ekološkim tehničarima, ali mi je planiramo proširiti. Znači svi mogu pozvati svoje prijatelje, svi, svi mladi se mogu uključiti, dobrodošli su. A ovi malo stari, dakle studenti i oni koji više nisu mladi. Znači i studenti, umirovljenici, pošto mislim da bi umirovljenici bile jako jedna dobra populacija za prepoznavanje problema zato što puno šeću i jako dobro primjećuju stvari u gradu, jako su osjetljivi na takve stvari u gradu. Slobodno neka se jave, kažem, i, isto kao i za srednjoškolce, neka dođu osobno ili neka se uključe i neka nas nazovu telefonom i mogu se slobodno uključiti u ekopatrolu. Kakva je situacija sa ovakvim programima u Hrvatskoj, dakle u drugim gradovima, drugim županijama, je li se tako nešto slično odvija ili ste vi pioniri na tom području? Što se tiče sam same stručne prakse i takvog vida obrazovanja to je za sada jedinstven primjer u Hrvatskoj. E, moram reći da su članovi nekih drugih udruga u gradovima gdje postoje također prirodosobne škole i ekološki tehničari zainteresirani za primjenu ovakvog programa i u tim školama. A što se tiče ekopatrole, ekopatrola nije pionirski i program ekološkog društva PAN, znači on se odvija i u ostalim gradovima Hrvatske. Znam da se ekopatrola odvija, ekopatrolu provodi udruga Zelena Istra na području Pule u radu sa osnovnoškolcima, također je provodi i e, Zeonobili su u gradu Čakovcu isto sa osnovnoškolcima kao i Zeleni Osijek u Osijeku sa svojim osnovnoškolcima. Ima patrola uglavnom sa osnovnim školama se rade, a stručna praksa je jedinstveno. su e, neke informacije dobivate iz tih drugih gradova, drugih županija, kakva je kod njih on zainteresiranost i osnovnoškolaca i srednjoškolaca, i općenito građana za uključivanje i je li te patrole poluče neke rezultate? E, imamo e, povratnih informacija. Či znači, glavni cilj Eko patrola je uopće rada e, i vaninstitucionalne edukacije sa učenicima osnovnih i srednjih škole E, poticanje aktivizma mladih. I uglavnom je odaziv e, mladih kroz e, bilo kakav vid radionica i patrola jako velik i, i taj sam sustav rada kad oni nisu u školi, kad to rade vanje, je puno opušteniji i puno više se tada i nauči i primijeni naučenog i puno je veće uključivanje kakvi su rezultati općenito baš što se tiče zaštite prirode, zaštite okoliša kroz te radionice i ekopatrole? kako, komunalne službe, rekli ste da baš u Karlovcu nije bilo, nije bio nekakav odaziv, kako u drugim gradovima imate li to je vrlo ovako, to je vrlo individualno, jer to je i stari problem zelenog telefona kao servisa takvog, znači to nema veze sa srednjoškolcima i učenicima koji još primjenjuju te metode kroz to. To vam zavisi od županije do županije. U Međimurskoj županiji odaziv je izvrstan i suradnja je izvrsna, E, u Karlovačkoj županiji kako s kojim. E, to je stvarno županijski problem i to, to i članovi ekoloških udruga e, kako gdje rješavaju i problemi su vrlo individualni, ne, može se uopćiti. Ok, imamo sad jednu malu pauzu napraviti pa onda idemo prema kraju današnje emisije. Poštovani slušatelji, i dalje smo u emisiji Sektor, a današnja gošća Valentina Mesarić iz Ekopana govori o uključivanju srednjoškolaca u aktivnosti udruga. Pričali smo malo o stručnoj praksi ekopatrolama, no osim toga na koji se način još srednjoškolci mogu uključiti u rad ekološke udruge PAN? Mi smo, znači osim stručne prakse i ekopatrole sa srednjoškolcima smo provodili e, program projekte tribina te čišćenje divljih odlagališta. Što se tiče tribina, zašto su bile edukativnog karaktera, e, ne tribine koliko nekakvi okrugli stolovi, E, gdje su, prvo smo na populaciji srednjoškolaca napravili anketu o temama koje bi njima bile zanimljive da, da se naprave, predavanja na tu temu i e, rezultati, prema rezultatima anketa odabrali smo 7-8 e, tema o kojima se govorilo prošle godine. Također su se u, unutar anketa učenici mogli izjasniti o gošćama koje bi htjeli čuti ili vidjeti i pitati dalje. Odabren, znači održano je osam tribina E, unutar kojih e, su se poneki učenici i uključili u moderiranje samih tribina i bili su voditelji ili su učestvovali u pripremanju tribina zajedno sa članovima Ekopana. Taj vid suradnje se pokazao iznimno uspješnim, pogotovo e, jer prvi dio tribina je bio više nalik na predavanje, znači sa PowerPoint prezentacijama, a drugi dio je bio primjena odgledanog i odslušanog na konkretnim, na konkretnim primjerima. Tako recimo tribina o eko centru nakon što su im e, nakon što im je izloženo kako se osniva ekocentar, što je tu uopće ekocentar, učenici su radom u grupama trebali osmisliti vlastiti ekocentar. Rezultat toga su bile prekrasne ideje koji bi, gdje bi se mogli i stariji i iskusniji ljudi postiditi pred mladima kakve su, kakve su rezultati ti ekocentri pokazali, kakve su njihove ideje i šta bi se uopće u tim ekocentrima recimo dešavalo. Tako da, e, uglavnom, smatram da smo pronašli jedan model rada sa srednjoškolcima što se tiče, što se tiče samih tribina. Njima je taj drugi dio tribine iznimno zanimljiv e, i uključuju se, nije bilo nijednog učenika koji je sjedio po, sa, strane i da se nije uključio u, u radi, u pripremu takvog nekakvog e, prezentacijskog dijela. A osim prezentacija po srednjim školama, uključivanja srednjoškolaca u aktivnosti, kako stojite sa osnovnim školama? Često se priča da su u biti osnovne škole nekako najvažnije, da se u osnovnim školama treba dati nekakve osnovne te informacije. Mislim da se i sa srednjoškolcima može još malo raditi i poboljšati njihov odnos, no međutim osnovna škola, čak i vrtić su stvarno temeljne godine u kojima treba raditi sa djecom sa osnovnim školama e, imali smo ekološke radionice, radimo, to jest ekološke radionice za osnovne škole. Programe provodi naša članica Petra Krajačić e, koja je profesorica biologije. Taj program je provođen na svim e, gradskim osnovnim školama te prigradskim i županijskim osnovnim školama gdje se kroz sedam radionica unutar školske godine, znači van nastave, Radilo se sedam radionica raznih tema. Tako je tu bio i mali ekovrt gdje su učenici naučili o kompostiranju, e, određenim biljkama, njihovim svojstvima. Zatim je bilo spotiranje rijeka, radilo se, znači, radio se e, i biotički indeks, zatim su se radile radionice na temu otpada, recikliranja, bilo je razno raznih tema. E, Petra je bila iznimno zadovoljna sa provedbom projekta i, i zainteresiranošću djece jer e, čisti taj rad u prirodi e, nesputan od ocjena i od profesora daje puno, puno bolje rezultate kada oni nisu opterećeni da će biti ocijenjeni time ili da, da, da im to uglavnom znači ocjene i taj bez ocjena i van nastavni program puno daju, daju puno bolje rezultate. Ili radite moguće i u osnovnim školama nekako, neku edukaciju o, o djelovanju udruga i uključivanju u rad udruga? Ne, ne radimo nikakvo uključivanje e, djece u udruge, uglavnom svakako u uvodnom predavanju e, prilikom predstavljanja im se ukratko obrazloži od kuda se dolazi i šta je to udruga i na koji način djeluje no mislim da je to još uvijek za niže razrede, pošto se radilo i na nižim i na višim razredima osnovne škole, pa viši razredi su dobili malo pojačano predavanje o tome šta je to civilno društvo i šta su udruge, no mislim da su na to puno spremni ipak srednjoškolci, na, na shvaćanje, na aktivizam. Djecu treba izanimirati na način da im se daju svi problemi, mogući u okolišu i sve znači, oni idu rješavati. Znači, iz osnovne škole imali dakle sve od prvog do osmog razreda. Tako je, za niže i za više. Ok, ovdje si malo spominjala ovo eko i manje, odnosno neki, e, a u jednoj od prošlih emisija je e, Ivana Francisković pričala o e, volonterskom centru, da će nekom eko imanju, pa može evo to sada već pri kraju smo emisije kao o vašim planovima vezano za taj volonterski centar, odnosno Eko manje negdje u okolici Karlovca, kakve su sada mogućnosti, kad bi se to moglo dogoditi? Još je situacija neizvjesna. Mi smo našli zgradu koja je u državnom vlasništvu i čekamo odgovor od Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, konkretan odgovor da vidimo da li je uopće ta zgrada ponuđena nekom, da li neko drugi ima interes za tom zgradom. Vjerojatno Ivana već i spomenula nama je kao krajnji cilj napraviti jedan samoodrživi ekocentar e, unutar kojega bi članovi PANA pružali edukacije osnovnoškolcima, srednjoškolcima i onim starima gdje bi se znači održavale razno razne edukacije, tribine gdje bi se radio ekovrt, gdje bi se principi, svi principi održivog razvoja mogli primijeniti u praksi. Znači imati jedno takvo imanje koje bi bilo pokazno, imanje kako se može živjeti, u skladu sa prirodom i kako se može odnositi prema prirodi. Da, to je nešto slično kao što je ekipa iz Maga u Vukomeriću pokrenula. Nešto na taj način bi to bilo. Da, tamo bi bili znači i principi, ti svi principi održivog razvoja stavili bi se i solarni kolektori i vjetrenjače kao izvori energije, radilo bi se kompostiranje, radio bi se biovrt, znači ekološka poljoprivreda, a prije svega to bi bio centar u kojem bi mi radili radionice, znači bila bi zgodna jedna zgrada koja ima lijepo veliku dvoranu za predavanja gdje se mogu raditi razno razne radionice i sve ono što mi sada radimo u školama ili idemo na neke rijeke, idemo negdje van, vodimo nekog van, sve to napraviti na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Evo, želim vam puno sreće i uspjeha ovako, čim znači, prije to krenu. Imaš još e, šta za kraj za ovako nadodati, obzirom da smo sada na sam kraju Pa evo ja bi pozvala sve slušatelje i sve zainteresirane e, i osnovnoškolce i srednjoškolce i one starije ukoliko se na bilo koji način žele uključiti u rad ekološkog društva PAN. Još jednom pozivam vas da dođete osobno u naše prostorije e, na Gazi, Struga 1 ili da nas nazovu telefonom i pitaju što ih god ih zanima na 614063 i za kraj, ako primijete bilo kakav ekološki problem, neka nazovu naš zeleni telefon 062123456. Poštovani slušatelji, to je bilo sve za večeras. Slušamo se i sljedećeg utorka. Do slušanja. I do slušanja.